Alors pour commencer on va pas on va pas tout mettre en place on va mettre surtout la culture Astapen batean kultura ezarriko euh, dugu aintzinean trukaketak euh, eta hemendik pasak diren euskaldunen zerrendatze bat baitakigu euskaldun arrantzalea haint dela marsellako portutik euh, donc hmm. armateur donc ça c'est la partie culturelle Hortaz euh, gain hizkuntzari ere emanen diogu garrantzia, euskarazko klaseak abiatu nahi baititugu euskara ikasi nahi dutenentzat. Ni lehena, bakarra baina iztaldean euskara ez dakiena, beraz hori da finkatu dudan erronka lenbailen ikastea. C'est le challenge que je me suis fixé, c'est de le parler le plus vite possible et déjà le comprendre.